Kwa hiyo wameazimia bwana, tunafanya kikao kingine ili kusudi tumetoa hapa tena ya oh. mtu <laughs> ila tutakuja muulize mwandishi wa mkoa Mganga, fidia lini, unatulipa lini hela inayochanga. Mimi nitakuwa napiga pasi swali nikamate mwenyewe, maanake nitakuwa najua watu wangu wa kuuliza masaki unakuja unamtafsiria, napiga pasi waelezi na hiyo je tipo um, para passport, para su pizza. Um conte!